amahoro neza mwebwe mukurikira radio isanganiro kaze mu kiganiro agateka kawe mukurikira uyu munsi nk'aya mango uyu munsi tubaganirira ku byerekeye kubaho kw'abatwa basanzwe bakunda kubumba bikaboneka ko bibagora kuronka ibumba bakoresha kubera ko imyaba bakura muri iryo bumba isanzwe yegukira leta kubera iki none abatwa bakunda kubumba inkono ubwo nta kindi bashobora gukora kugira bashobore kubaho bahura n'ingorane izihe mu gihe leta ibabujije kugazura ibumba mu myaba abatwa babivuga ko iki inyishu z'ibi bibazo hamwe n'ibindi ni muri kino kiganiro mwateguriwe na Alain Desire Bukeneza Dorine Ndayirorere na Mireille Kanyange nibo bamfashije kwegeranya amajwi turabahaye ikaze hewe wahitse aha ni ku isanganiro mu gutangura kino kiganiro twegereye abatwa bo mu kigwati cy’amahoro cya Karurama komine Rugombo intara ya Cibitoke aho twasanze bariko barabumba inkono bavuga ko uyu mwuga ubabeshejeho nabi nabi bikabagora kuronka ibumba bavuga ko babayeho nabi kuko atamatongo bafise gukora umwuga wacu nyine batabizi neza none ingene babumba inkono tubwire neza neza mu kubumba inkono bigenda gute muraronse iryo bumba murarishikanye bigenda gute mu kugira umuntu aheba aronka inkono urumva biva kuri ba mukaka ba mbere eh, nawe ubyukuze rero ukabyiga nka kujya umwana yiga kurima dusenyereye rero tuyiga twazimanitse ku rusenge tugaca tumanura ku rusenge tugashyira ku cyokezo sinzi icyokezo yuko umwamukiye dusiguriye neza icyokezo ni icyokezo naho baririra nka kujya kw'amatafari baca eh, tugereka ko tugaturira utu ni atatu mbega nyine ngaha muri kino kigwati hariho abavuga ko babeshwaho no kurima iruhande yo kubumba kurima murafise amatongo aho mwokubita nk'isuka oya ntabwo gusa ni ukuvuga yuko ngaho mutunga imiryango mu kubumba mu kugurisha izo nkono kandi numva umengatsi benshi bazigura yego bikadufasha n'abagabo bacu bakaza gukorera iyo noti nuko tubayeho tugura agasahani twokenera nk'abodusika ko bakaturonderera utuntu nyine twogira tuza turacuruza natwe tukagira ikiyosike icyo kugira kandi uyu munsi utaronsa aho uca ingero abana biri guko bararuko ahantu ahubwo ikintu gikuru ibintu bakuzanira n'ibyo ujya uwo munsi cyangwa na bukeye bigaca birara bihetse ikintu gikuru tubona coba imbere cyoba ari ikintu cyo kuduserukira mukaturondera ahantu ho kugira ane ho gukubita isuka nubwo tubona ikirere kiguma kiba kibi hari igihe imana izote bigahindura ibintu kuko biri mu bikorwa bari bajejwe muri kahise vitari bambanze ajejwe ishyirwa mu ngiro ry'ibikorwa mu ishyirahamwe mpuzabatwa iniproba avuga ko amategeko atabubahiriza mu bijyanye n'amatongo nayo kubumba ntibyoba bigishobora kubatunga byonyine aganira na dorine ndayirorere nka twebwe muri kahise abantu b'abatwa twamye duhiga tukongera tukamura kuvuga ko icyo gihe cyo guhiga no kwamura wasanga dufata ahantu hakiri inyamaswa cyangwa hakiri ibyamwa bigatunga imiryango butaka ari nabo batwa gushika aho aho nk'abahutu n'abatutsi baje bagasanga umutwa yaromoye ibikoko akimuka aja ahandi baca usanga bo baca bashiraho uburimyi n'ubworozi ku bikoko by'ibyo bikoko bitera ubwoba canke byica abantu wasanga byamaze kwava canke biga ibitungwa byonona n'imirima hama rero umuzungu aje gushira amategeko yagiye kugenga amatongo mu Burundi baca baha uburenganzira bwo kuba ku kwitongo uwo harima akahororera kubera wasanga umengo ahaba igihe kirekire kuko wasanga uwo muhigi w'umutwa cyangwa umwamuzi w'umutwa n'umutwakazi n'abana biwe baguma bahindura ikibanza bakurikira ahari ibyo barondera ibyo batunga kandi si ngaha mu burundi gusa turabisanga nko mu bihugu bitari bikeyi byo muri Afrika yo hagati ahari abahizi n'abamuzi muri uwo mwaba nsanga ari bya by'amategeko bigaruka kuko turabye muri kahise ku Burundi abatwa nibo babumba inkono canke bakagira bijya byo kubumba ibibumbiro haba ibwami canke mu batware bakoresheje ibumba barabye iryo barituma igikorwa kigenda neza kuvuga ko ubwami na mbere hoho abatwa bari bafise ubwo bumenyi bwo kumenya gutunganya ibumba byiza byuvamwo zaba inkono byuvamwo ibyo bindi bikorwa byanye n'imirimo yabeshaho abarundi baca usanga rero mu mategeko kwa kundi nagiye arakurikirana umutwa yagazuye abumba umutwa yagazuye agenda kugira urubumbiro ku mutware runaka canke akura ibumba arivuza mu kirundi ko ibumba twari narikoresha mu kuvura indwara zimwe zimwe zirya bavuga ko ari amakonyera canke rumatizme mu gifaransa aba twase ugasanga ubwo bwose bufise mugabo rero kubera y'amategeko usanga yaha cyane rwose uburenganzira umuntu ariko ararima canke korora n'ubundi baciye babanza guha uburenganzira bwo kuba ahantu uwuje aharima uhagaze uyibumba bumba ugasanga nta burenganzira ahafise kandi ugasanga uwo muntu nko kumusuzugura barabye ubumenyi bwiwe ubu rero naho turabye amategeko igenda ahinduka ibumba basanze rifite akamaro kenshi ce tuja mu byo gufyatura amatafari tuje mu gufyatura amategura eka n'ibindi mirimo itari mikeyi turabya ubuhinga bwo kubumba kijambere usanga nk'umuntu aje kubisyatura amatafari kubera atanga n'amakori atari makeyi muri leta canke agafyatura amategura ubu niwe usanga bahaye ubwo burenganzira bukoresha ahantu hari iryo bumba ahanini rero nka twebwe baba twaba butaka ntiturabira bwamena mbere ho kubikogwa biriko birakogwa canke ingene batubuza kuja aho dukura ibumba ni bwamena mbere ho kwitegurwa ry'amategeko mabi ayo mategeko mabi ugaca usanga hagiyemo n'ihonyango ry'agateka kacu kuko usanga uh, n'imyuga yacu twakora kera n'abana bacu tuzosanga batagishobe kuyikora ahubwo aho kutuha uburenganzira binashobotse bakadufasha kuronka uburyo twobumba ibintu bya kijambere biramba amasahani ibikombe ahubwo baraba amategeko yotuma tudasubira kuronka tukaronka uburenganzira bwo kuja kuri ayo mabumba yacu yadutunze kuva kera ego abatwa n'abantu basanzwe batunzwe eh, ahanini nuko kubumba izo nkono mbega mu gihe leta yibabuza kubandanya baza gukoresha iyo myaba mu kubumba mbega boheza bakifata gute ubwa na mbere hoho leta yobanze kumva ko ari umubyeyi w'abarundi bose kandi bakumva ko uhebye umwuga aba umwana ko nk'ubu nka twebwe muri kahise kacu wacu turabye nk'akamaro inkono zagiye ziramarira abantu haba abahutu n'abatutsi baje bakarima bakorora wasanga bakeneye inkono cyane kugira ngo baba abashaka nko kubika amata meza canke baba abashaka guteka imfungurwa canke kwenga inzoga byose babikorera mu nkono byerekana neza ko umwuga wo kubumba imbere y'uko abazungu bashika ngaha mu Burundi kugira ngo bazane ibyo by'amasafuriya bazane ibyo by'amajerekani n'ibindi byose abarundi bagiye barakoresha mbabura dukoresha Eh, n'imbabura zose ibintu byose bijyanye n'iby'ibyuma usanga ko abatwa bari abantu bafashije cyane mu kugira ngo abantu babeho ukundi bahinduka leta ibona ko kumbura umugabo wo kubumba ugenda wataye agaciro hariho ngene twobumba ibindi bigezweho byogira akamaro gusumba bakabikoresha mu masaro bakabikoresha mu maresitora bakabikoresha no mu gushariza ko hari ibyo tubumba byiza umuntu ashobora gukoresha mu gushariza muri uyu mwanya leta yoba itaratunganya neza ukundi kuntu yofasha abatwa mu kubumba inkono zabo mbega mu kurindira abatwa boheza bakigenza gute mu kurindira yuko leta ishyiraho amategeko mashasha ayubahiriza ngene boza barakoresha iyo myaba mu bisanzwe na twebwe ntidushaka kuguma nk'ahandi nk'umwana turakeneye gukura turakeneye kujana n'ihindagurika ry'ibihe kuko turabye banashaka dufatiye nko ku kubumba usanga kenshi koko ari byahindutse nk'abatwa rero mu kurindira kw'ibyo by'imyaba bikora naho nyine byo bifuza kunganira yindi myuga abantu bokora twibaza ko ubu ubuhinga bwo kubumba ntibwitunze abantu cyane kandi abatwa b'ubu si nk'aba kera barazi kurima no korora amasezerano mpuzamakungu akingira abo bakunze kwitwa abasangwabutaka pepure otogitone mu gifaransa avuga ko mu kubuza abantu nk'abo kubandanya bakoresha amatongo barimwo leta ifata ingingo zindi zoza ziborohereza bisigurwa n'umushingwamanza jean claude habyarimana icyo amategeko amategeko avuga mu nk'amategeko mu Burundi abatwa bakinguye cyo kimwe n'abanyagihugu bose bo mu Burundi nta tegeko special rihari kubatwa nuvuga yuko umutwa aricyo kimwe na wewe aricyo kimwe na jewe itegeko ni rimwe ou pour effet de déposséder de l'héritier ou ressource. Ngo campagara kuri yo ressource. Ressource zabo batwa nazo ni niyo myonga bakuramwo iryo bumba babumba babumbamwo izo nkono muri make no kuvuga iyo ngingo ishaka kuvuga iki iyo ngingo ishaka kuvuga yuko imbere yo gufata izo ngingo leta ko yobanza igafata izindi ngingo ava yuko ufata izo ngingo afata ingingo fata kibanza kuko aho hantu ariho baziga uburaro n'uburamuko nk'izo ngingo novuga nti leta yo ikabarondera amatongo yukurima kurima imyuga ibateza imbere ikabigisha amashuri ikabavuza kubarosa uburaro bwiza n'ibindi n'ibindi none muri make ayo amasezerano mpuzamakungu muvuga akingira abantu b'abasangwa butaka twavuga tuti iyo migwi ivuga ko ibayeho gute muri make yo kubahirizwa gute iyo migwi y'abo bantu n'abantu babayeho nabi n'abantu atobafise barima bobo batunjwe n'iyo myuka kera hoho bari batunjwe n'uruhigi amatongo yarahiye na leta ikabiruka inyuma muri kadire yo guproteja amareserve naturelle abo bantu n'abantu bategerezwa gukingirwa cyane kuko n'abantu batabayeho cyo kimwe nka twebwe uko tubayeho ntacyo bafise bakora ntibiga amashuri ntibarima mu majambo make n'abantu bantaho nikora niko bivuga ayo masezerano avuga yuko imbere yo kwirukana nk'abo bantu nk'ingingo ya munani n'ukubanza ugafata izindi ngingo ziyiherekeza mu gifaransa inzu ya mezire dakompanyuma gufata ingingo ejo uca ujya kwishyira mu ngiro ni ukuraba ingingo ziyiherekeza leta ntiyofata ingingo yo kwirukana kwa kubabuza gukura ibumba muri ayo muri iyo myonga itafashe izindi ngingo zisubirira wa mwuga wo kubumba inkono kubona abatwa bakunda kubumba ngo ntaho bihuriye n'imigenzo ivyo ngo babikora kubera batitaweho kuva kera kugira ngo nabo bashobore kwijukira amashure Egide Nikiza yakurikiranye ivyigwa vy'imibano abona ko ataco tuma abatwa babaho ugutandukanye n'abandi bantu ngerageje gufatira kuri kahise aho hambere hahise abarundi abazungu bataraza ntibarungika abana babo ku mashuri uno munsi nimba ababyeyi bashobora kurungika abana babo ku mashuri bakiga ubumenyi butandukanye maze bagashobora kuronka ubuzi butuma baronka ingene babaho aho hambere siko vyahoze abatwa rero ntibashoboye kugira amahirwe kugira ngo bijukire ishuri ni nacyo gituma bagumanye uwo mubereho wo kubumba uwo mubereho wo kurondera ubuzima biciye mu kubumba biciye mu kudandaza inkono babumvye aho hambere hahise abarundi batari bake bari batunzwe n'uburimyi ariko kandi n'ubworozi no guhiga ariko kandi no kubumba inkono vyakogwa n'abatwa ari naco gituma n'uno munsi bakibikora kubera ko bataronse amahigwe batitaweho kugira ngo bashobore kwijukira ishuri maze bashobore kuronderera ubuzima mu bindi byo batuma babaho baronka ubuzima ego none dufatiye kuri ico cukubumba barabumba bakoresheje ibumba iyo bumba bakayikura mu myaba iyo myaba nayo tukabona ni ya leta mu gihe none bataba bafise uburenganzira bwo gukura iryo bumba muri iyo myaba ivyo naco biheza bikonona kuri iyo migenzo yabo batwa ego cane na cane cane ko iryo bumba aba ari ribatunze iyo bishitse bakabuzwa kurondera kugazura iryo bumba biragira ingaruka mbi Eh, ku kuntu baba babayeho na cyane cyane ko baba baronka ingene batunga imiryango yabo barinze kujya kugazura barinze gukora inkono bakazigurisha muri icyo gihe biraheza bikagira ingaruka mbi ku kuntu ntabo kwirengagiza yuko baheza bakabura uko babaho umuntu iyo abuze uko abaho nta kundi ababuze amikoro aca agenda akabaho novuga atafise amikoro namwe tukaba turi ko tubaganirira ku byerekeye kubaho kw'abatwa basanzwe bakunda kubumba bikaboneka ko bibagora kuronka ibumba bakoresha kubera ko imyaba bakura mu iryo bumba isanzwe yegukira leta mbega ntutse wumvira igisanganiro amikoro make niyo atuma abatwa bamwe babandanya bahurumbira kubumba egide nikiza yize iby'imibano avuga ko kubahamagarira kwiga byotuma baronka ubumenyi ngo batuma kwijukira ibindi bikorwa byobabeshaho ku by'ukuri uno munsi uwo himiriza abantu kubaho barinze kugazura ibumba kugira ngo bashobore kudandaza inkono yoba yirengagije ingene ubuzima bwo muri kino gihe bumeze n'ubuzima buzimve icokogwa ku bwanje ni uko leta yoshira inguvu cyane rwose mu byerekeye inyigisho zigenewe abatwa ikaborohereza na cyane cyane ko basanzwe atari benshi muri kino gihugu cy'u Burundi maze abatwa bakijukira amashuri bakijukira kuronswa ubumenyi nk'abandi barundi bose maze sinkeka ko mu minsi mu myaka atari myinshi cyane rwose ivyo by'uko abatwa bahurumbira kubumba bito byoba byagabanutse kuko ku by'ukuri mu gihe tugezemwo ntawovuga ko kubumba bigishoboye gutunga umuntu n'umuryango wiwe nivyo ku ruhande rumwe hariho igikorwa gikorwa na leta kuborohereza mu vyerekeye kwiga kubashigikira kubahimiriza none dufatiye ariko kuri iki cuko basanzwe babayeho bumva bonyine babiryohererewe byo kubumba mugabo ukaza wumva hari ikintu kibahindukije ubwo si ikintu gishobora kuza kabakura mu mugenzo bari bumva biyumvamwo bigaheza bikagorana kubibakuramo ngarutse ku kajambo mukoresheje muti imigenzo yabo ku bwanjye navuga yuko atari imigenzo ahubwo ni amikoro yabo ni imibereho yabo ni ikibafasha kugira ngo bashobore kubaho barabinezererwa kubera ko kumbure ariho hagarukira ubushobozi bwabo ariko sinkeka ko mu gihe boba baronkejwe ubumenyi bwo batuma bamenya byinshi bashobora kuronderera amikoro menshi amasumiro menshi nkeka ko hariho abo baba baciyumvira gusubira kujya kuronderera ubuzima mu kubumba ikimenyamenya ni uko abatwa bashoboye kuja mu mashuri bakiga nk'abandi barundi badaheza ngo basubire inyuma kubumba bisigura ngo hamwe bo kwitabwaho leta ikabashigikira sinkeka ko boshobora nabo kubaho nk'abandi barundi bakabaho basumira aho abandi barundi basumira mu burimyi bworozi no mu yindi mirimo itandukanye mugabo uwo murimo wo kubumba bakawuheba kuko ntugishoboye kubatunga by'ukuri leta yo kwitwararika gufata ingingo zoza zikura abatwa mu bukene umushingwamanza jean claude habyarimana ashikiriza ko gukura abo batwa muri uwo mugigwa wo kubumba ari ibyo kugenza buke buke nabo bakijukira kwiga baronka ubumenyi bwo bateza imbere ingingo ya leta imbere na mbere no kuyubahiriza boguma basaba leta ikabaronderera iyindi migambi yobakura muri ubwo bukene hajya kubumba ntugire ngo nuguhigwa bo kubahira iyo ngingo ya leta ntibayirenge ko kugura zurenze ku ngingo ya leta rahanwa mugabo akabandanya kugira ngo iyo ngingo ya leta ijeho mugabo hariho n'iyindi migambi leta yabashiriye imbere yobakura muri ubwo bukene nota mu bwo kubumba inkono mbega leta ko ishobora kuba yashizeho nk'iryo tegeko ivuga iti imyonga ni iya leta nta gupfa uko mukoresheje imyonga iyo yo yokwigenza gute muri icyo gihe yarikwiye kubifata gute kimwe navuga yuko leta itobakubita inkoni ndende leta imbere yuko ifata izo ngingo nibanze irabe ineza yabo batwa nibanze ifate izindi ngingo zihuta ahubwo nicya kindi navuga ko leta yorondera nibaha amatongo barime ibahe imyuga ibateze imbere ibigisha amashuri ibavuze ibaha uburaro bwiza icyo kibazo ntikizosubira kuza cyabatwa nta mutwe uzosubira kubona akenye amaze kuronka ibyo byose hajya bajya kubumba kubera ubukene twofata koko uwo mugwi wowe kugira uvuga uti umugwi usanzwe wowe mu migenzo yabo bafise uko babayeho none muri uko babayeho bobo bo kubahiriza amategeko gute bongera bubahiriza n'imigenzo yabo hari ikintu cya mbere cyo kubahiriza n'imigenzo la culture y'abatwa n'imigenzo ubona yuko ufashe ingingo inyaruka yihuta imigenzo yabo uba novuga nti bafuwe bigende buke buke gukingira ibidukikije ni byiza mugabo iyo migenzo y'abatwa ntibayihindure n’ingogana n'ingoga nibagenze buke buke babanze babigishe nabo nyene babereke ineza izo iyo ngingo yo gukingira ibidukikije ego amategeko arashigwaho kuyakurikiza no kugenza buke buke nko kuri ico kintu cyabatwa. ego none muhanura iki kugira ngo uko gukingira ibidukikije cyangwa kugenda barahindura buhoro buhoro imigenzo kugira ngo bigende buke buke kandi ataco vyononye na cyane cyane mushimikiye ku mategeko kuri ayo masezerano mpuzamakungu akingira abantu nk'abo kuri leta icyo nobarira nka leta leta no kubahiriza nk'aya mategeko mpuzamakungu akingira ubwo bwoko bw'inkehwa ufata ingingo y'uku yo kubabuza kwimba iryo bumba novuga nti leta ntiyaravye yaneza ya wa mutwe ntiyubahirije rya tegeko mpuzamakungu rimukingira nosaba leta ko yogenza buke buke abatwa nabo nobahanura kwijukira ishure bakaja mu mashure bagakora imyuga ibateza imbere niho bazova muri ubwo bukene niho bazova muri iyo situation bibabayemwo akajambo kanyuma leta ahubwo yoshigikira ubwo bwoko bw'abatwa na cyane cyane mu bintu novuga nka bitanu bikurikira leta ikabaha amatongo yo kurima ikabigisha imyuga ibateza imbere kubigisha amashuri leta ikabavuza leta ikabaha n'uburaro bwiza umwuga wo kubumba ngo si uwo guheba vitale bambanze ajejwe ishigwa mu ngiro ry'ibikorwa muri iniproba avuga ariko ko amategeko akwiye guhinduka ku bijanye no gutanga amatongo kugira ngo nabo barime biteze imbere twibaza ko hoba ahubwo amategeko araba ingene amatongo ya leta ataba yarimwo canke amatongo agiye arihagirwa n'abantu bakajamwo bidaciye mu mategeko canke ugasanga abantu bafise imirara n'imirara batanagikoreramo ko hoba amategeko yiga ingene hose busubirwamo itangwa ry'amatongo mu Burundi abatwa nabo bakaja ku matongo bakarima bakorora kuko urazi ko umuntu ahejeje kurima korora n'ibindi byose byo agateka ko bana n'abandi ntaba kigiye gusega urumva caronka agateka ahabaye abaye aca yubahwa amaze kurima akorora agashora ararungika abana kwa muganga arabarungika ku ishuri arakora ibikorwa by'iterambere byose bimuraba kuvuga rero twe natwe abatwa si ngombwa ngo tugume ku mwuga umwe umwuga wo kumva ntidushaka kubu byihuta mugabo tukawubangikanya n'ibindi bikorwa dushaka gukora nk'iby'abandi barundi bakora abana batwo bakaja ku ishuri bishobotse nk'abo baba bamaze amashuri bakaba baha nka buruse zo kugena nko muri birya bihugu harimo akaranga bakoresha ubuhinga bwa none nko mu bashinwa nk'abatwa bakaronka aho bakorera imyuga yo kubumba mugabo bakabumba bya kijambere ikindi twosaba leta nuko iyo izirakorana kumbure n’amashyirahamwe aserukira abatwa canke abaserukira bari mu nzego zitandukanye kugira ngo bakore imyuga imyuga canke ibikorwa bibaha ibindi myimbu dufate bagacuruza bakaronka ajya amadeni make make abandi baronka nk'amashyirahamwe y'abapfasoni canke amashyirahamwe y'urwaruko kugira ngo nabo biteze imbere atari ngombwa ngo baje kubumba kugira ngo wanashaka natwe tugende tujana n'ibyo ibihe bishitse ko kuko turazi n'abarundi bariko bararima ubu ntibashaka kurima nk'uko bahora barima kera nk'iyo teye ahantu hatoye akimbura byinshi akoresheje ubuhinga bwa none canke yoroye si ngombwa ngo yoro yorora inka yirirwa irayerera yerera inyuma ari imwe ataco azoyikuramo akorora inka imuha amata menshi kugira ngo azoyikure mu mwimbu urumva twese si kuba twagusa dukeneye ko tujana n'ibihe abatwa kubumba tukajana n'ibihe abahatu n'abatutsi n'abatwa turimo tukayima kijambere tukorora kijambere kugira ngo iterambere ry'igihugu cyacu natwe tube turirimo tufise mu ruhara rutari rutoya ni ukuvuga ariko hakenewe guhindurwa amategeko yose akavugururwa ku neza simvuze ku neza y'abatwa gusa ku neza y'abarundi bose abantu bose tubona ko kuba bari bararengana kugira ngo igihugu cyacu twumve ko ari ahantu koko gateka akazina muntu kubahirijwe mu mice yose kuko natwebwe tuvuze ngo duharanire agateka k'abatwa gusa ntacyo twaba two turakora ntacyo twaba turi ko turakiza kuko dukeneye ko n'ejo n'abandi bose babona ko baba barenganijwe nk'uko bari bariga ibibazo by'abapfasoni ko n'ibibazo by'abatwaboga n'abibangikanya gutyo tukumva ko atanu umwe ariko arasigara inyuma ni hano ikiganiro agateka kawe cy'uyu munsi giciye kirangirira murakoze mwebwe mwagikurikiranye agateka oya ntikaraba urukoba agateka oya ntikaraba igitsina agatega oya nikara bintara agatega oya nikara bubwoko oya